Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Խոստում երթում ուխտ ահա թեման, որի շուրջ օրվա եթերաժամին մեր տաղավարում մեկնաբանություններ կանի Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը։ Իմ անունով սուտ երթում մի տվեք եւ ձեր Տեր Աստծո անունը մի պղծեք։ Աստվածաշունչ։ Խոստում, երթում, ուխտ։ Սրանք բառ երևույթներ են, որոնք հոգևոր ոլորտում չափազանց զուշավոր մոտեցում եւ վերաբերմունք են պահանջում կարելի է գտնել ավելի անխոհեմ մարդու, քան նրան, ով բարկանալիս կամ ինչ որ հարաբերությունների ու խաղերի մեջ անմիտ խոստումով երթվում է Աստծով կամ Աստվածայիններով եւ իրեն չարիք մաղթում, եթե այսինչ կամ այնինչ ասածը չկատարի։ Ինքն իր գլխին դահիճ է դառնում ասես ու չի հասկանում։ Եթե մեկն էլ խրատում է նրան զղջալ խոստման համար, հայտնելով դրանից եկող վնասը, նույն պահին եւ նույն տեղում իսկույն երթում է առաջարկում ամեն մարդ, քանի դեռ նեղության եւ կարիքի մեջ է, խոստում եւ երթում է տալիս, որ ազատվի, իսկ մեկն էլ անգիտակցաբար խոստում եւ երթում է տալիս, որին վտանգն է սպառնում։ Խոստումներն ու երթումները կատարելու նպատակով ձերք է զարկում այնպիսի գործերի, որոնց կատարումն իր ձերքին չէ, եւ նրանց ելքն է նույնիսկ անհայտ։ տալ։ Սրանք նման միաժամանակ եւ տարբեր բաներ են։ Աստվածաշրջում շատ հստակ Աստծո կողմից մենք հրահանգ ունենք։ Մի երթվիր եւ խոսք մի տուր։ Բայց եթե խոսք տվեցիր, պահիր այն։ Ինչու է մեզ Աստված դա ասում։ Խոսքը կարող է Աստված պահել 100%-ով, առանց կասկածի։ Ինչու է մեզ դա զգուշացնում։ Ենթադրենք մի մարդ ինչ որ մեկի խոսք է տալիս հաստատուն կերպով, բայց նաև կամենում է այդ խոսքը պահել, պատրաստական է ամբողջ իր ցանկությամբ, բայց ինչ-ինչ պատճառներով, միգուցե սխալ հաշվարկներով կամ տարօրինակ դեպքերի զարգացումների հետևանքով ինքը չի կարողանում իր խոսքը պահել։ Նշանակում է ինքն գնում է մեծ մեղքի տակ։ Մյուսին էլ դնում է անհարմար վիճակի մեջ։ Եվ այսպես շախտան կարող է շարունակվել։ Դրա համար է Աստված ասում խոսք մի տվեք, որտեղ դուք երաշխիք չունեք 100%-ով, որ դուք ձեր խոստումը կկատարեք։ Մարդ կարող է գիշերը քնի առավոտ չավտնանա եւ չպիտի կարողանա խոստումը կատարել։ Զանազան բաներ կարող են տեղ ունենալ։ Ում որ խոսք ես տալիս այդ մարդու հետ մի բան կարող է պատահել։ Եվ դու ի վիճակի չես լինելու քո խոսքդ պահելու, բայց եթե տվել ես, պիտի ջանք թափես եւ անպայման խոսքդ կատարես։ Որևէտեւ խոսք չկատարելը նշանակում է խափեփայություն, կամա թե ակամա, կապ չունի դուք ամենում էր եւ չկարողացար, կարեւոր արդյունքն է։ Դա մեղք է։ Չէ որ մարդ պիտի կատարյալ լինի, մաքուր լինի երեք ոլորտներում՝ խոսքով, գործով եւ մտքով։ Ինչ մտածում է, ինչ խոսում է եւ ինչ անում է։ Խոսքն էլ դրա ոլորտներից մեկն է։ Խոսքը թրջունի պես թռավ, մտավ աշխարհ։ Դա էլ գործ եղավ։ Պիտի խոսքի տերը լինես։ Եվ որքան ցավալի է, Երբեմն մարդիկ խոսք են տալիս անընդհատ եւ չեն կատարում։ Դա մեծագույն խափեպայության մեղքերից մեկն է։ Ճանապարհ անցած եւ ժողովրդական իմաստուն խոսք գոյություն ունի, որ հաճախ ենք կրկնում. «Մինչև խոսք տալը դու ես խոսքի տերը, խոսք տվեցիր, խոսքն է դառնում քո տերը»։ Իսկով հանիրավի խոսք է տալիս եւ դիմացինի համար parzից էլ parz է դառնում, որ սուտ խոստում է, հավելում է նաեւ երթումը, ընդ որում Աստծո անունով, որ เป զի մարդիկ լսելով Աստծո անվամբ երթումը հավատան տված խոստմանը կամ երթմանը, չէ որ սրանով իր վրա է կրում Աստծո ամենասուրբ անունը եւ նրա չարությունը ծանրանում է, ինչը ոչ թե Աստծո անունից է, այլ սուտ խոստացողի ու երթվողի անխապ ճշմարտության սքանչելի անունն իր վրա կրելու անարժանությունից։ Երբ մարդիկ չեն կարողանում որևէ սուտ խոսք մատուցել որպես ճշմարիտ, դիմում են Աստծուն, ով առաջին ճշմարտությունն ու ճշմարտության աղբյուրն է, որպեսի նրա միջոցով իբրև թե ապացուցեն սուտ խոսքերի ճշմարտացիությունը։ Իսկ Սուրբ Գիրքը ուսուցանում է, ով Աստծո անունով է երթվում, Աստծուն վկա է կանչում ճշմարիտ բանին, իսկ ով Աստծո անունով սուտ է երթվում, ճշմարտության հեղինակ Աստծուն ստի վկա է դարձնում իսկով սովոր է երթվել սուտ խոստումներ շռայլել, ում հետ էլ խոսում է առանց երթման ու խոստումների չի խոսում։ Կան մարդիկ էլ, որ սովոր են երթվել հավատալիքներով, ինչպես օրինակ սրբությամբ, խաչով, եկեղեցիով ու սրբերի անուններով կամ ճարիքներ մաղթելով նզովք են կարդում իրենց անձերին։ Սա այնքան տարածված է, որ մարդիկ նույնիսկ չեն հանդիմանում ու չեն սաստում միմյանց։ Ինչն է սրա դարմանը, եթե ոչ միմյանց խրատելն ու սեփական անձի հանդեպ զգույշ վարվելը վտանգների մեջ չսայթաքելու համար։ Փոխարենը հին կտակարանը Զաքարիայի միջոցով սաստում եւ խիստ զգուշացնում է. «Ձեզանից ոչ ոք թող իր ընկերոջ հանդեպ չարը չխորհի իր սրտում եւ սուտ երթումը չսիրի, որովհետեւ ես ատեցի այդ բոլ բոլորը։ Երթում։ Խոսք տալուց ավելի զորեղ երևույթ է երթում տալը։ Հայերս շատ հաճախ շվալորեն ենք վերաբերում ենք այդ երևույթների հանդեպ։ Օրինակ, տարօրինակ ոչ քրիստոնեական ավանդություն կամ սովորություն է սա։ Հաճախ ասում է. «Հորս արև, մորս արև»։ Չգիտեմ ում գերեզմանով են երթվում։ Միանգամից երթում են տալիս եւ դրա հետ կապում են իրենց մտերիմ թանկագին հարազատներին շղթայակապում են իրենց այդ երթումի հետ։ Սա ի՞նչ երևույթ։ Մենք քրիստոնյա հայրս ընդհանրապես դերաժարվենք այդ երևույթից։ Քրիստոնյական ձև չէ դա, եւ դա շատ վտանգավոր է, եւ այդպիսի բաներով չպիտի երթվենք։ Երթում կարող է տալ ով՝ նա, ով որ բանակում է ծառայում։ Նա ով որ պետական պաշտոնյա է։ Լինի դա բժիշկ, լինի դա падգամավոր, լինի դա երկրի նախագահ եւ այլն հատուկ կատեգորիայի ծառայողներ կան, որոնք պիտի երթվեն։ Եվ երթումը միջև վերջ պիտի կատարեն։ Դա խոսքից ավելի ծանր բան է։ Դու երթվում ես։ Դա կրկնակի երրակի մեղք է համարում, եթե դու երտնազանց ես լինում, որ մեր մեծ մեղքերի ցանկի մեջ են։ Երտնազանցությամբ եւ մասանք նորին մեղա։ Պետք չի խոստալ։ Պետք չի երթվել։ Դժվար է երթումը պահել, բայց եթե երթվել եք կատարյալ ձևով պիտի պահեք նույնիսկ մեր մարդկային կյանքի մեջ կա մի այսպիսի բան։ Զինվորը երթվում է, հետո գնում դավաճան է դառնում։ Մենք անվանում ենք իրեն դավաճան։ Վտանգավոր անց մեր ժողովրդի հայրենիքի հասարակության համար։ Եթե երթվել ես, չպիտի դավաճանես։ Նույն երթումը տալիս են եկեղեցում, եւ որ փսակվում են։ Եթե գալիս եք փսակվելու, դուք երթում եք տալիս։ Եթե երթում եք տվել, պիտի պահեք, մտածեք, դա խաղոպար չէ որ դուք ձեր կյանքը միացրեցիք մարմնով եւ հոգով միացակ խնդրում եք որ աստված միացնի եւ գիտեք որ եթե աստված միացրեց մարդ իրավունք չունի դա բաժանելու երթում եք տալիս սուրբ խորանի արչեւ ավետարանի խաչի արչեւ աստծո արչեւ պապան եկեղեցու հրեշտակի արչեւ քահանայի արչեւ ձեր հարազատների արչեւ կնքահոր արչեւ լուրջ պետք է մոտենալ այդ երևույթ ընտելացրու քո բերանը երթումի, որովհետև դրանից մեծ կործանում է լինում, եւ Սուրբ անվամբ երթվել մի սովորիր, քանզի ով հաճախ է երթվում, մեղքերից չի ազատվում։ Դարձյալ զգուշացնում է ավետարանը, քանզի ով սուտ խոստում եւ երթում է տալիս, վստահաբար չի կարող եւ ուխտ կնքել Աստծո հետ։ Ուխտը դա շինք է, որ կնքվում է երկու կողմերի միջև, ինչպես նաև հավատարիմ խոստում։ Թեև Ադամի եւ Եվայի մեղանչումից հետո Աստված պատժեց նրանց վտարելով դրախտից, սակայն անմխիթար չթողեց, ասելով, որ ի վերջո մարդու սերունդը պիտի հաղթի օծին, սատանային եւ ազատագրվի ճարի իշխանությունից։ Դա Աստծո առաջին խոստումն էր, առաջին ուխտը, որով նա կանխանշեց Քրիստոսի գալուստը։ Այնուհետև Տերն ուխտ կնքեց Նոյի ապա Աբ รา համի եւ Մովսեսի միջոցով ողջ Իսրայելի հետ ընտրելով եւ հաստատելով իր ժողովրդին, որի մեջ պիտի ծնվեր Փրկիչը։ Ողջ այն ժամանակաշրջանը, որ ապրեց մարդկությունը մինչև Քրիստոս, կոչվում է հին ուխտ, այսինքն Աստծո հին խոստումն ու դաշինքը մարդկանց հետ, որով նա նախապատրաստեց նրանց ընդունելու Մեսիային։ Իսկ այդ խոստման իրականացումը Հիսուս Քրիստոսի գալստյամբ եւ փրկagorցությամբ անվանակոչվեց նոր ուխտ, քանի որ նա իր տնորինություններով մեզ փրկեց կորստից եւ նոր դաշինք կնքեց, որ նախախտ կատարելով բոլոր նախատիր դարձյալ կարող են ստանալ կորսված հավիտենական երանությունը, այսինքն արժանանալ երկնային արքայությանը։ Աստվածպաշտության մեջ մարդը երբեմն որևէ խոստում է տալիս Աստծուն եւ պարտավորվում հավատարմորեն կատարել այն։ Այդպիսի խոստումը նույնպես ուխտ է կոչվում։ Այն կարող է լինել ժամանակավոր կամ մշտական եւ նյութական, օրինակ՝ մատաղը կամ այլ նվիրատվություն, բարեգործություն, մեկենասություն, բարերարություն, հովանավորչություն, Խոստումները կարող են լինել նաև մարմնական, օրինակ՝ ծոմապահությունը եւ այլ կամավոր հրաժարումներ, կամ էլ բարոյական, ինչպիսին էր օրինակ Սամուել Մարգարեի մոր կամ Աստվածամոր ծնողների իրենց զավակին Աստծուն տաճարին ընծայելու խոստումը։ Եվ մենք դրանից ավելի մի մեծ խորունկ երևույթ ունենք՝ ուխտ։ Ինչ բան է ուխտ։ Տարբեր տեսակի ուխտեր կան։ Կա եւ ուխտագնացություն, եւ կա ուխտ որ նշանակում է եւ խոս տալ, եւ երթվել, եւ ավելին։ Օրինակ, դու ուխտում ես այս վանքի միաբանության անդամ լինել։ Օրինակ մենք Մարաթոր Սուրբ Իշմիածնի միաբաններ ենք, ձեռնադրվում ենք եւ երթվում ենք։ Հավատարմորեն ծառայել Մարաթոր Սուրբ Իշմիածնի կանոնդրությանը։ Այդ վանական ուխտին դա ուխտ է, որ դու կապում ես Աստծո հետ։ Անմիջապես ուխտը Աստծո հետ է կապված։ Խոստ կարող ես տալ մարդուն, կարող ես երթում տալ ընկերությանը, հասարակությանը, պետությանը, ուխտը Աստծո հետ է կապված։ Ինչպես Աստված ուխտ արեց հրեա ժողովրդի հետ։ Հին ուխտ ենք ասում, հին կտակարան։ Աստված քրիստոնյաների հետ մի նոր ուխտ արեց, նոր կտակարան, նոր ուխտ Աստծո ուխտը մեզ այդ քրիստոնյաներից հետ։ Եվ Աստված իր ուխտը ապահովում է։ Մենք քրիստոնյա դառնալով, մակարդվելով հանդերձ, ուխտում ենք մնալ ճշմարիտ քրիստոնյա միջև կյանքի վերջ։ Դա դառնում է մեր առաջի ուխտը հայերից, հայ քրիստոնյաներից, առավել եւս հոգեորականին։ Եվ մարդիկ երբեմն գնում են ուխտագնացության։ Հավաքվում են մի քանի հավատացյալներ, այս ինչ այս ինչ նպատակի համար պատրաստ են գնալ ուխտի այս սրբավայրը կամ մի քանի սրբավայրեր։ Անտեսելով բոլոր դժվարությունները։ Դեռ հին ժամանակներում հաջող օրինակ հայերը գնում էին ուխտի դեպի Երուսաղեմ։ Դուք պատկերացրեք ոդկով 1500-2000 կիլոմետր պիտի քայլեին։ Զանազան երկրների միջոցով անձրև, ձուն, փոթորիկ, անապատ, լեռներ, ձորեր, վայրի կենթանիներ, գողեր, ավազակներ, մարդասպաններ, մարդ ուխտ էր անում, բայց ուխտ գնալուց առաջ ժառանգագիր էր գրում, կտակ էր գրում։ Եթե երեթ մի բան լինի ճանապարհին, այս կտակը սրան նրան հասնի։ Դա պարտադիր էր, որտեղ ոչ ոք վստահ չէր, իդ կգա թե չէ այդ ուխտագնացությունից, բայց գնում էին եւ գրեթե պիտի ասեմ, որ բոլորը վերադառնում էին։ Աստված տեսնելով այդ հավատարմությունը ուժ ու կարողություն էր տալիս, որ մարդ կամքով կամենում է կատարել իր ուխտը, Աստված օրհնում էր, որ նա կատարի է այդ ուխտը։ Եվ որքան դա դժվար էր, այնքան քաղցր, այնքան ավելի պատղաբեր է դառնում այդ ուխտի կատարումը։ Ուխտ։ Ուխի կապ է Աստծո հետ։ Մենք էլ ասում ենք երկնազանց չլինել, առավել եւս ուխտադուրժ չլինել, դա դե շատ ծանր է։ Դու դե դու ես Աստծո հետ ես, քո խոստումդ կապել, քո երթումդ ուղիղ Տիրոջ հետ է, երկնքի հետ է։ Դա շատ սարսափելի է։ Դա տասնապատիկ ավելի ծանր քան հաստա խոստալ կամ ինչ-որ մեկին երթում տալ։ Դրա համար ասում ենք, սա ուխտադուրժը, դարժեց իր ուխտ, այսինքն իր խոստումը երթումը Աստծո հետ դարժեց։ Ծանր բան է։ Դրա համար մենք Պիտի շատ լուրջ մոտենանք մեր կենցաղին։ Ինչ ենք խոսում, ինչ ենք ասում, կամա թե ակամա խոսքեր չտանք, պարապ-պարապ տեղը չերթվենք, առավել եւս, երբ որ ուխտ ենք անում, եթե խոս տրինք, երթվեցինք, ուխտեցինք, 101%-ով պիտի կատարենք։ Դա մեզ համար արտադիր է, զգուշ եւ զգոն է։ Խախտն անխախտ պահելու, այն ճիշտ կատարելու նպատակով Սուրբ Գիրքը խստիվ պատվիրում է. եթե չես ցանկանում ուխտել, ապա դա մեղք չի համարվի քեզ։ Ինչ որ դուրս է գալիս քո շրթունքներից, զգույշ եղիր, որ այնպես անես, ինչպես որ ուխտել ես քո Տեր Աստծուն։ Պատվիրանի համաձայն բոլորս պարտավոր ենք զգուշանալ խոստումներ տալուց, երթվելուց, որ เป զի դրան սովորելով անխոհեմությամբ չերթվենք կատարել այն, ինչից հնարավոր է վնաս կրեն մեր հոգին ու մարմինը։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունիսի 13-ի թողարկումը։ Խոստում, երթում, ուխտ թեմայի շուրջ մեր տաղավարում մեկնաբանություններ էր անում Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը։ Հաղորդումը պատրաստել են խմբագիր Վարդուի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք։